बणिजे न बिशाहारियो त सत मिलंदी मीर कथा न की दौलत आहे का शइ अहिड़ी कान्हे का हिनखे जो तव्हां ऐं मुल्क जो तव्हां असांजे मथां मुसलत कयो बादशाह बणाए थी इहो ई तव्हांखे वाधार थींदो अला तव्हांखे वज़ार था कंदो हुननि चयो जेकॾहिं इहो आहे अहिड़ी निशानी हुजे हुननि चयो त हिन लाइ ते चूरियो अथई में आहे इल्म जिस्म इल्म में बि हिन में वाधारो आहे जिस्म में बि वाधारो आहे वॾी कुवत आहे हिनखे तंहिं करे तव्हां हिन जी बादशाही तस्लीम करियो अलाह जो थी मुल्क चाह अलाह अला अलाह ताला बाद चाह जंहिंखे पंहिंजी हुकूमत ॾिए अलाह ताला मसीह करण वारो आहे पोइ हुननि चयो भला हिन जी जेकॾहिं बादशाही असां ते मुसलात आहे त का कुदरती निशानी का अचे जंहिं हिन निशानी जे ज़रिए को असां सम्झूं त ई बादशाह कहिड़ी निशानी हुजे जेके अॻे असां जंगियूं कंदा हुआसीं असांखे हज़रत मूसा मुसा तबरता सामान हूंदा हुआ जिन बरकत जे ज़रिए फुतो हा थींदा हुआ जालू त ज़ाल असांखे करे छॾियो तबरक़ात सभु खणी हलियो वियो हुन में छा हुयो असाए मूसा मूसा मूसा इस्लाम इस्लाम जी जी रस विस्तार ऐं ज़बरदस्त जा टुकड़ा जेके हज़रत मूसा इस्लाम जो ॿुधो त संदसि कौ बि हाणे दुमरा थी विया पोयां

हाणे हिननि चयो त साईं जेकॾहिं ईअं आहे हे बादशाह चाह त अॻे तरीक़ो असांजो इहो हूंदो हूंदा ख़बर थींदी हाणे जेकॾहिं सच पंच बादशाह आहे असांखे पेटी मिले पोइ असांखे यकीन थींदो इतफ़ाक़ कहिड़ो थियो जो जानूत जे इलाइक़े में जिते पेटी रखियल आई उतां माण्हू बीमार शुरू थियनि हुननि वटि इहो बीमारी पवे कंहिंखे कारत थिए कंहिंखे ताउन थिए कंहिंखे वबा कंहिंखे कहिड़ी भला उहे त मुल्क में वञनि घुमंद वरी गुलकत जी बीमारी थी वञे चवनि तव्हांजी बीमारी कयो जान पियो वरी गाॾीअ ते रखी हिकिड़ो अलाए ॿधी उहो अकिले खनि पर त हिननि जे हलां थी तालूता वरी हिननि जे हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं थियो इतफ़ाक़ी जो आहे जेके माण्हू वग़ुरा हुन सॼा पेकी त सवारी आहे ज़बरदस्ती आहे तालू ती सकीन पेकी ईंदी जंहिंमें सकीनत तसली हूंदी जे पासे खां बाक़ी तुंहिंजे मां तरक आल मूंसां

त हाणे जालू त अमीर जे लाइ लश्कर तयारु थियो ऐलान थी वियो जंग जो भल मां फसल तालू पियो जुनून ते जॾहिं पंहिंजे लश्कर खे अॻे कयो मुख़्तलीकुम अलाह ताला तव्हांखे मुब्तला कंदो नारी निकिरी पाणी तव्हांजो कुटी वियो आहे तव्हां ॾाढी अमन मिलियो भले जो मिली जेको पाणी खे असांखे न आहे मलनि जो तालो जेको न चखे त हिन मिनी आहे इलाम तरफ़ मगर को चुरू भरे हिकिड़ो खपनि वीह पंहिंजे हिकु हथ सां हिकिड़े हथ सां ई चुरू त शहर इलाही टे सौ तेरहं बचिया हज़ारे माण्हू हा वकासी वॾा पेट भरजी विया वेही रहिया वरी पाणी पीअनि वरी पाणी पीअनि वरी बि चाह जी पूरी हालत थी वञे फल मां चावल जॾहिं वियो इहो पाण जी न माहू आ ताक़त जालू थो असांखे ताक़त खणण जे लश्कर सां अन मुलाकुल आहे बाक़ी जिन माण्हुनि खे ख़्यालु हो त अलाह सां मुलाक़ात थींदी उन्हनि चयो त तव्हां रहिजी वञो त रहिजी वियो कम में केतिरी नंढड़ी जमात वॾी जमात ते ॻाल्हि थी वेंदी आहे अलाह ताला असांजी मथां जमात कई आहे अलाह असां करी सबुर असां कंदासीं इस्तकामत अलाह ताला था फरमाईंदो पोइ थियो ताईं लश्कर जो मुक़ाबिलो पोइ जंग जी जेका सूरत ई सां शुरू थी वई जहाज़ ते हुनखे संकेत उहो चालूक वारा आया लश्कर आहे उते हज़रत दाऊद अल इस्लाम जेको पंहिंजे भाउनि में नंढो भाउ हो उहो बि लश्कर न हुयो लश्कर में अञा कोन हुयो हज़रत हुन हज़रतालुक बुज़ुर्ग जेको बादशाह हुननि जो उन उनजी पीउ खे फिकेर त पोइ पंहिंजा पुट तवैया आहिनि भला समूरा इहे थींदा हिकिड़ो कोई बि आहे सिंध उमिरि में नंढो खां जिस्म में सनो ऐं में वॾा जवान ऐं हिननि खे ॾियां दाउदल खे घुराई बसि कुटुंब गोथ गोथीयस खाधे पीते खणी ऐं पगड़ ते ॿाहिरि खणणो पवंदो बादशाह चयसि त तूं पोइ बहादुरी जहिड़ो कमु कयो आहे त पंहिंजे नर्स खे उहा त रखी थी पंहिंजी ॻाल्हि कान हिकिड़े दफ़े पकड़ आयो मां हुनखे ॾंडो पर हिन खां वधीक आहे त हिकिड़े दफ़े शींहं मुंहिंजे बकरियुनि ते हमिलो करणु आयो उनखे वठी ऐं हिकिड़ी जाड़ी में हे मां बहादुरु आहे हाणे खणो थिया बाए अञी मोटी आहे माण्हुनि खे जंहिंमें कुझु खाधो पीतो हूंदो आहे शागिर्द हे जॾहिं अकबर हलियो जालू हुयो ख़ुदि मैदान में निकिता जालू थियो त मूंसां वॾो हूंदो हो हे वियो जालू कॾहिं जालू त पुछि त चयो आयो आहे खे के बाबा तूं कीअं विढ़ंदे तूं खणी पाणी पथर हे कोता तरणा थी जा ख़िलाफ़ आहे कुतर जे तरीक़े सां मां इन तरीक़े सां चङो पखियुनि खे वेझो थियो दाउदलाम त एतिरो वेझो हुनखे न थियो जिते हुनजी करेबाणी फिराए सां वठी जो पथर वियोसि अहिड़ो पथर दिमाग़ में कतर कयो मुल्को जेको लटको सोचे थो जालू जो वरी थो सम्झे अहिड़ी तरह तौर मुख़्तसर तरीक़े सां अला तालू त पोइ जालू ती खणी पंहिंजी खणी बनाई तालू त पंहिंजी खणी बनाई आसान करे ऐं जबलनि खे पखियुनि खे माण्हू वधायो

पंहिंजी महिरबानी सां बि हुकुम करे ऐं इंतज़ाम हलाए जेको हुनजो आहे मतिलबु त सतह थी वई ऐं हुन सतह वञूं रब तबारक मताला आलम जी मुल्क जी उन क़ौम जी सलाह करे छॾी तिल्क आयात दिल्क आया तुला नेरा करूं था अलॻि इन करे रसुल वञा ऐं हितां सम्झ में आया मुआरे खे दुरुस्त करण जे लाइ जिहाद ऐं जंग तमामु ज़रूरी आहे जेके नेकनि जी सलाई जॻह हाणे जेकर हुनजी सलाई जी इंतिहा न आहे त पोइ ईअं माण्हू हिकिड़ो सामान गॾु करे तयारु करे रखे भेण जमा खाए मानी पचाए या भाॼी रंधे ऐं पंहिंजो विदा ख़ुराक कंदुसि पर उहो करे न रुगो हेॾो गॾु करे

रफ़ आबाद अमदारा कम खे रब ताला दर्जा ॾिना इन हिदायत जे बस में असां ॾह क़िस्म हिदायत ॿुधा ॿुधाया हुन में कल्ह मला अरफ आबादारा इहो बि बयान हुते कयो रबत जी तख़ीसी ॻाल्हि या फज़ीरती आहे तंहिं करे बयान राति वरीअ में मूसा जी नेमतींदो टे हज़ार मौजनि मां वॾो मौजूदु क़ुर हुकुम आया भला रखो जंग थिए ई कान हा सभु जेकॾहिं इतफ़ाक़ कंदो त लड़ाई न थिए लड़ाई इल्ताफ़ जे बाहि थींदी आहे फितरो ऐं फसरातल्क में पवंदो आहे पोइ जंग सां ख़तमु कंदो आहे फितरे वारे माण्हुनि खे कंदा त आज़ादु करे जंग जहाज़ जूं ॻाल्हियूं ऐं इंतिज़ामिया सॼी ॿुधाए अदालत जे कानून करणो ज़ालम ऐं ज़ुल्म खे ख़तमु करणो इहे ॻाल्हियूं सम्झाए थो अलाह ताला फरमाए थो तव्हांखे कीअं करणो पवंदो त अगरि तव्हां बि पंहिंजो माल करियो जहाज़ी ज़मीन जेके असां अहिड़ो ॾींहुं ईंदो जंहिं ॾींहुं त अॻु में ख़र्चु करियो उहो अहिड़ो ॾींहुं हूंदो जो उनमें न वापारियार सां शइ मिलंदी न को दोस्ती आशनाई ते शइ मिलंदी न की को सिफारिश ते कुझु कंहिंखे को ॾींदो अहिड़ो ॾींहुं हिकिड़ो अचण वारो आहे उन ॾींहं खां अॻु में तव्हां इहो हिमत करे हूंदो पर काफ़िर ॻाल्हि आहिनि जेके हिन ॻाल्हि खे न मिलंदियूं उहा ॻाल्हि अलाह जे रस्ते में तव्हां सभु सवाल तव्हां जे रस्ते में तव्हांजे लाइ भलाई काफ़िर पंहिंजो ज़ुल्म हिन खां बाद आयत पहिरीं जेका ताला जे शान में बयान थिए थी उहा आहे ज़ाती हिन जलाल बि बयान थो करे उनखां सवाइ को बादशाह कोन्हे मगर इहो ई अलाह ताला हिकिड़ो अमाल जेको जीअरो आहे सघारो आहे ऐं कयूम जो काइनात सां इन तरह आहे हितां इतफ़ाक़ जेको मानी ॿ सौ टेवंजाह खां हिकिड़ी हूंदी आहे क़ौमी मसइलो बैन अक़वामी मसइलो हितां शुरू थो थिए पियो जंहिं बैन अक़वामी मसइलनि जो कोताला जे हाथ सां आहे ऐं अलाह ताला सॼे जहाननि जो पालींदड़ आहे क़ौम सभिनी जी मर्ज़ आहे रब तबार ताला जी ज़ात ते सिफ़ात आहे अहिड़ी तरह सां इंतज़ाम ऐं हुकूमत खे उन सां तालुक ते रखे तंहिं करे हाणे प्रोग्राम जेको अचे थो इजतमाही थियल हो अंसार शहरनि में मगर क़ौम हाणे माना घणियूं क़ौमूं मुल्क बि घणा इस्लाम सां इन लाइ हिते आयतल कुर्सी शुरू थी आहे अॻ में अलाह ताला रसूलनि जी ॻाल्हियूं ॿुधायूं हिन खां बाद आयतम कुर्सी में रब ताला जे ज़ात ऐं सिफ़ात ऐं हुनजो कुवत जो बयानु आहे त जीअं सारी दुनिया हिन ॻाल्हि जे मथां इतमाद करे त असांजो हींअर बस तालुक आहे अहिड़ी तरह सां जो हाणे मुंड खां वठी जेको शुरू थियो ईअं हुयो त पहिरीं अखलाक जो बास हुयो पोइ खज़कपुर कुरकुम ते बीठो अचे उनखां बाद ॿियो बाप साई हलियो इलाफ़ मिलाव आहे

अलाह अलाह हिज्तमाही तम जो इंतिज़ाम आहे न अलाह अहिड़ो वठंदी आहे न की सिन की ईंदी आहे हुनजी हुकूमत आसमान में लॻी केरु आहे जो छपा करे वेंदो आहे मगर माना जबरी शफ़पा कान्हे रबत अल ताला जे इफ़्तार में आहे जंहिंखे अलाह ताला इजाज़त ॾे रहमान वकाल बि सुठा अखर ॻाल्हाए ॻाल्हाईंदो रब जी रज़ा खां मथे न ॻाल्हाए अलाह ताला जी ऐं जी सूरत इहा आहे त इंसान खे अॻ में मिसाल सम्झणु घुरिजे हिकिड़ो दुकान ते माण्हू को खणी वञे सौदे वठण जे लाइ पैसा पोइ नंढो ॿाहिरि आहे न तव्हां न कमज़ोर आहे पैसा ॾेतिरा ई अथसि पोइ दुकानदार खे चए थो मां कीअं शइ ॾे हुनजो पैसा अंदा थी थिया पैसा जेको घणे पैसा ॿ टे फुटी पिया कानकू ऐं आजूं रुपया खणी विया ॿ टे पैसा खणी हज़ार दुकानदार माण्हू वेठो आहे उहो चए सुठी पिण जे पैसा खुटा उन्हनि जी सिफारिश खे ॾिसी उहा कोट वारी शइ रक़म कोट वारी कोट वठी शइ हिनजी सिफारिश हिकु जेका शफ़ात अबिया ग्राम जी थींदी आख़िरत में हाणे मिसाल शफ़ात जा ॾिसबा त बराबरि इन ते उतरंदा पूरा रब तबाद दर्गा आहिनि निवाज़नि वारा बि हूंदा वरी कसीर निवाज़ हुजे कसीर सियाब हुजे कसीर सदाकात हुजे त उहो ख़िलाफ़ जेको नबीअनि खे हासिलु हूंदो आहे हिननि कमनि में उहो कोन्हे वरितो मक़ाम ऐं दर्जो उन अमल जो किरियलु आहे

इन तरह सां माना तव्हां हिते जिन सॼी हुजे त सही पर हिकिड़ो जेको आहे पंहिंजे दुकान में पाई बि हुनखे चए थो कान्हे सौ रुपए जी शइ ॾे पंजाह जी शइ ॾे पैसा ॾिसे पैसा कोन कोन्हनि खे शफ़ात न कंदो केरु नौकिरी माना शफ़ात जिन सत थींदी आहे जिन सां मौजूदु हुजे पोइ खुटल हुजे शफ़ाती माना इहा खोट पूरी कबी इहा आहे ऐं का बि शइ न हुजे पोइ शफ़ात थिए इहो काकर आहे कापर जी शबात आहे कान ताफ न कयो मोमिन फर्क़ कापरनि जी शफ़ात कान्हे मोमिन जी शापर कुपर का शइ कान्हे तुकान ते मोमिन जो मिसाल अहिड़ो रक़म कुटल आहे शफ़ात लॻंदी मां कल्ब अलाह त हुननि जे अघ पुट में रब जेको आहे हुनखे को शइ को बि माण्हू यादि नथो करे इलाही मां छा घुरे बस जी कुर्सी जो कमु अलाह जी कुर्सी आसमान ज़मीन जे मथां घेरो करे चुकी आहे कुर्सी छा आहे हर्च छा आहे आसमाननि वांगुरु यादि हिकिड़ी मशलक इन जी है त हैसियत कुर्सी सतह बात आहे हिकु हावी क़ हारी जे बार्ट हर शीम काइनाती आहे त सतह न जेका सतह हावी अथसि पखी अंदरी सतह काइनात खे हावी काइनात खे जेका हावी सतह अंदरी उहा कुर्सी आहे ऐं जेका इन हावी सतह जे मथांत जी हद आहे जेके मकान हुनखे चइबो हज़ीस हज़ीस जेको आहे मकान चइबो आहे सतह हावीअ जी सतह ज़ाहिर हावी जी जो इतिशाल माना हिनखे मथो अचे पई अंदरि थी पई हिंद पाण इताद आहे मकान चइबो आहे हावी जी फातिन सतह माना अंदरी महवी माना जंहिंजे मथां थियल आहे हुनजी ज़ाहिर पाण इक़्तिसादी मकान आहे कुर्सी मकान में आहे छाकाणि त काइनात जे मथां उहा हावी आहे ऐं हुनजी जेका सतह अंदरी आहे हावीअ जी उहा हिन काइनात जे मथां जेका महवी आहे हुन सां मुतसिल आहे तंहिं करे इहो थी पियो मकान कुर्सी करे मकान थी पियो हाणे कुर्सी इहो समालातान विढ़ियल आहे माना काइनात अर्श जी जेका मथी सतह आहे जंहिं ते मेराज थियो उहा मथी सतह उहो हली वेंदा कोन्हे मकान कोन्हे ज़ाहिरी आहे कुर्सी अला ताला जी कुर्सी आसमान जी ज़मीन हर्ष जे करे हुनखे कुर्सी चयो थो वञे कुर्सी अलाह जी माना हर्श हर्श हुनजे मथां हावी आहे ऐं अलाह ताला जी रहमत हर्श जे मथां मथां आहे अलाह ताला अलो आहे हर्श जे मथां रब जी रहमत आहे ऐं रब जी रहमत उन हर्श ते आयल कुर्सीअ जे सतह ते पई कुर्सी कुर्सी आहे मकान हफ़्ते हली शुरू थींदी आहे मथो अर्श जी सतह उहो मकान आहे ऐं रहमत ख़ुदिकानी ऐं मकान जे लामकान ऐं मकान जे छो त मकान आहे ऐं जेका रहमत आहे हिन में ख़ासि निस्बत आहे जी जेका रहमत आहे त शइ आहे छो त अलाह जी सिफ़त आहे अलाह जी सिफ़ात मकान में मौजूदु कोन्हनि

अलाह पुॼाणी मां भला जो हूंदो हुयूं मां हुनजी हिफ़ाज़त अला دی खे اللہ تعالی उहा लड़ी लॻी अला ताला पंहिंजे बुलंदे वारो आहे हज़मत वारो रब ताला जी सिफ़ात صفات मथां कोशक متا त شخص سمجھے رب जे رحمت जॻहि पई دی پیا تو نے थी आहे ऐं تنزل थियो आहे कीअं कोन्हे अलाह جو जे رحمت کی اللہ अलाह جو صفت کی जेका तुंहिंजे हर शइ जे घर घर में हेठि लही आई उन में हुनखे का हेठि पस्ती नथी लॻी उहा बुलंदी बुलंदी शइ अल तरफ़ सां हिन में कंहिं क़िस्म जो गुरू सां को बि गौरबतारा जे त जेके कम आहिनि ताकतूं आहिनि इन अलाह जी हुकूमत इन अलाह जी ताक़त इन अलाह जो जेको बयानु आहे काइनात में उहो सारो साफ़ थी चुको आहे लाइक़ी इहो दीन आहे हाणे दीन में ज़बरदस्ती कान्हे तबई अञा रोशन न भई छा साल कनि था दीन में जब कोन्हे ज़रूरी शइ में हूंदो आहे जेका ग़ैर तबई शइ हुजे हुनखे खणाइजे या सैसिले जे ख़िलाफ़ हुजे पोइ उहा खणाइजे जेका सेक जे दब जे ख़िलाफ़ हुजे पोइ हुनखे जबर ॾिजे जी पाणी आहे पाणीअ खे जबर ॾिबो त का थी पवंदो गरम या ॿिए पासे ते जबर ॾिबो त थी पवंदो बर्फ़ हालांकि पाणी जी तब आहे सयाह हुजणु ख़तरो हुजणु पाणी में पत्र हाणे पियो या त दीन जे अंदरि इंसान जबर कोन्हे जो वेर थो पई थिए जंहिंजे त दीन ते हाणे छिके जहिड़े तरह सां माण्हू पाणी खे गरम करे वरी छॾ त उहो मोटी वञे या त बेबीली जे तरफ़ इंसान खे चिके बर्फत थी पए पंहिंजे जुमू थिए पर इंसान अहिड़े फितरत ते पैदा थियल आहे कुल मौज़ू फितर पर इस्लाम इंसान जा वारा फितरत थी त हवा हमिदानी नसरानी ॿी मां हुन कई आहे ज़रूरी बणाईंदी आहियां नसारो कंदी आहियां ॿाहिरि ग़ैरती इंसान जेकर इस्लाम में हुजे त जबरकुल क़ुर जेकर हुनखे ॾिजे ॿुधाइजे तबरकुल क़ुर जा जेके बि अकाम क़रान जा जेके बि हुदूद आहिनि क़रान जा जेके बि मसइला आहिनि क़रान जा ताज़ीरात आहिनि क़ुर शरीफ़नि जूं इबादतूं आहिनि रियाज़तूं आहिनि सदकात आहिनि इहे सभु फितरत में दाख़िल आहिनि जीअं पाणी पंहिंजे दॿो में सयाल हूंदो आहे तीअं इंसान पंहिंजे फितरत में मुस्लमान आहे इस्लाम जी सभु ॻाल्हियूं जेके हुन थियूं इहे तबई चई वञनि गुमराही पधरी आहे हिदायत पधरी आहे तंहिं करे हिदायत इंसान जी हाणे जेकॾहिं माण्हू को हिदायत खां निकिरी वञे ऐं हिनखे ज़ोर करे विढ़ी मारे सादी रात ॾेई हुनखे नमाज़ पढ़ाइजे रोज़ो रोज़ कराइजे नेकी जो कमु कराइजे बुछड़ाई न रोकिजे इहा हिकिड़ी आम माना छा हूंदी आहे बाबा मुस्लमान हर को मुस्लमान ते मर्दी काख़िल ते मुसलमान पढ़ियो हूंदी मर्दी न पढ़े हुनजी मर्ज़ी नेकी करे हुनजी मर्ज़ी नेकी न करे हुनजी मर्ज़ी लाइति ग़लति आहे ऐं सफ़ा ग़लति आहे ऐं यकी मशहूरु आहे पर छा अलाह ताला रामतूं फरमाए जो इन हज़ीज़ शरीफ़ खे ऐं क़ुर पाक जिन लाइ दीन खे हिनखे आहे माना कीअं त क़ुर जे अमल कराइण लाइ कहिड़ी बि ज़बरदस्ती कजे केॾो बि कंहिं कजे सख़्ती सां कदम खणिजे न आहे उहा सॼी पर उहो ग़ैर रह तबई हालात ते हलियो वियो आहे तबई हालात कहिड़ो इत्राह कहिड़ो ज़ुल्म मतिलब इंसान इस्लाम इन तरह सां जेतिरो बि थी सघे इस्लाम ते माण्हू आणण जो ज़रूरी आहे ऐं तालीम ॾियण वारो तालीम ॾींदड़ भल जबर करे जेतिरो बि जबर करे जेतिरो बि ज़ोर करे उहो न ज़ुल्म आहे न को ग्राहक तंहिं करे तालीम इकराम जी ज़रूरी थी ऐं जेको शख़्स तालीम वठंदो इकराम में न आहे मजबूर ज़रूरु आहे मजबूर हुजण इकराम हुजण में फ़र्क़ु आहे मजबूर हुजण जो हुनखे वीचारणो करे इंसान ज़ात जे लाइ एतिरा दरवाज़ा कमरा हेॾा बंदि कजनि जंहिंमें वीचारो न हुजे सिनेकी में हले इहा आहे मजबूर बाक़ी ना जो सवाल इकराम तव्हां बि ताबूत जेको कुकड़ो जो तव्हां काॻो कजो गुमराह वारनि जो कुकड़ो गुमराह कंदड़नि जो जेको इनकार कंदो इहो बिल आहे अला पंहिंजो कड़ी मज़बूत सां पंहिंजो ताबूत जो इनकार करे अलाह ते ईमान माना गुमराही खे गुमराई करे ताबूत चइबो आहे हर उहा ताक़त जेका इंसान जे गुमराही जो सबबु बणिजे ताबूत माकूल ताक़त खे न चइबो आहे इख़्तियारी कुवत खे न चइबो आहे अहिड़ो सामान जेको पथर आहिनि विकर आहिनि राग रेगा उन्हनि जा सामान नाच गाना या अहिड़ी शयूं माना इख़्तियारी में थी विया इहे सभु ताबूत आहिनि बुत पथर कबर झंडो ताबूत सभु ताबूत में न हला पर जेको बुज़ुर्ग हुजे पीर हुजे मुर्शिद हुजे मोली हुजे ग़लति ॻाल्हि करे उहे ताबूत में था आहे ताबूत हिकिड़ी अहिड़ी शइ थी चइबो आहे चइबो आहे जेका सबबु घुमराई पवंदी पोइ सबबु मुख़्तार हुजे या ग़ैर मुख़्तार हुजे सबबु मुख़्तार में पोइ ग़लति मुल्ज़म अची विया ग़लति उस्ताद अची विया ग़लति बराबरि अची विया ग़लति लीडर अची विया

हुन जे अलम जे झगड़ो कयो इब्राहिम सां रब जे बारे में हुन जो झगड़ो अलाह ताला जे बारे में हू पाण खे रब कोन थींदो कीअं थी पियो मामिलो इब्राहिम अलाम सां मुक़ाबिलो कयो हुन चयो त मां अलाह आहियां इब्राहिम चयसि मुंहिंजो रब त इहो ई थो जारी थो आहे मां बि थो जारी मशरफ़ खां सिंधु जो मारींदो आहे दलील छॾे दवा मुंहिंजो उहो ई आहे जेको मारींदो जारींदो आहे कयईं ग़लति मां बीमारी थो ॾियारींदो आहियां पोइ हिन छा कयो पर जाइमरा माण्हू इम्तिहान जॾहिं हुनखे माराए हाणे त ग्रहण ग्राम ते सभु ई खे ख़ुदा जी आहे तूं जारी तौर ते हिते ई काफ़ी मज़बूत थी वई आहे ग्रहण असांखे मैदान छॾियो अलाह अञा ग्राम थी वञे सम्झे थो वक़्तु ॾिनो आहे छो त जेकॾहिं इब्राहिम अलाम जी जेरो करे न निमरू बादशाह हुन जेल मां जेरो कयो हो अहिड़ो मैदान जेको आहे तावील बणाउनि थो हुजे हिन मां तावील ते तावील जो दफ़ो खुलियल आहे न कीअं मुंहिंजो रखो आहे गओ भरंदे खां तूं सिंध झोला खां ॿार दफ़ो थो पए अॻोल में कीअं ॿारे मां त चवंदो दावा में दावा में जेकॾहिं दलील थो छॾे माण्हू ॿियो दलील ॾे हिन मुणा करे बि इहो चाहे थो लाजा इब्राहिम इस्लाम इब्राहिम इस्लाम हुनखे

खाधो पीतो सॼो सामान जेको हुयो उहो उते हीअं रहिजी वियो घर में मरी गॾु ख़तम थी वियो निशानी नज़र आई सव थियो आहे हुन जूं वॾियूं थियूं कनि

चारि पखी वठो ऐं इन्हनि चइनि पखियुनि जे लाइ ॼणो जेका अरब वनासर आहिनि उन जी छा हुआ जो इंसान जे अरब वनासर सां हिननि जो कंहिं तरह तबई वास्तो आहे पर मां हिते हिननि खे तूं पाण वटि कुई हिननि खे विछड़े टुकड़ा टुकड़ा करे पोइ हिननि खे सभु कंदे त वरी

हिन में को कुसो कोन्हे रमदल मज़मून खे मोटाए ऐं फरमाए इंसाफ़ थी लाइ लाइ तव्हांजे शाई तरक़ी जो सबबु आहे इहे बादशाह ख़ासि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जंहिं सां तव्हांखे जिहाद जो मुसाबो थींदो उते पंहिंजो बहितर माल गॾु करियो ताक़त ख़ज़ाने जी जमा करियो मसलनि जी अमाल थी ज़मीर लाइ हिन मिसाल अहिड़ो आहे जेके अलाह जे रस्ते में पंहिंजो माल ख़र्चु कनि था कमसर हबत हंब सवा सनागर हिकिड़ो दाणो हुजे जंहिंमें सत संग हुजनि हर हिकु संग में सभ दाणो हुजे भला घुरे भला ऐं अलाह तबरत वसत वारो आहे ऐं अलीम वारा इल्म ॾे ऐं इल्मु रखे इहो रब तारा इल्मु तमामु वॾो आहे हिन मिसाल ईअं थींदो त हिकिड़े दाणे मुंहिंजो सत संग थिया ऐं सतनि संगनि मथां वरी हिकु हिकु में सौ सौ त सत सौ थी पिया माना हिकु मां सत सौ वरी जुदा जो मतिलबु इहो आहे त हुनखे ॿीणो करे माना चोॾहं सौ करे वासीम जो मतिलबु इहो आहे त इन चोॾहं सौ खे फेराए वरी हिकु हिकु दाणे जे मथां रखो ऐं पोइ वधायोसि वरी कयोसि वरी वला वॾा वास्तो कयोसि वरी हुन हिकिड़े दाणे खे इन जे मथां रखो जेको हासिलु थियो माना हर हिकु दाणे मां एतिरो थिए वरी हुनखे वधाए पोइ अला हेॾो वासियो आहे हेॾो अली मां पंहिंजो पाण जा हूंदो हिसाब کرو जे लाइ अपराध जी जिन अपराध जे लाइ चारि ॻाल्हियूं शर्त रखियल आहे उन्हनि में तहारत हुजे समाहत हुजे इख़बार हुजे पोइ इहा इजतमाहीत साल अदालत कंदी जेकॾहिं इन इजतमाहीत में अखलात न आहिनि अदालत जो शादिर थियो फरमाए थो त अहिड़ी जमात अलदी नामुर उन्हनि खे ज़ुल्मात खां कढी अला तूरा ॾिठो हाणे अहिड़नि जो अलाह वञी आहे अहिड़ी मारियत आहे जिन में तहारत आहे न जात ज़ुल्मात सहारत नूर समाहत दूर ऐं इख़बात नूर सरकशी ऐं किबर हिन जे मुक़ाबले में उहा ज़ुल्मात आहे उहा जमात नजस न हूंदी उहा जमात बखील न हूंदी उहा दिमाग़ मुतबर न हूंदी अहिड़ा माण्हू अदालत कंदा जिन में तहारत हूंदी जिन में समाहत ऐं कर्म हूंदो ऐं जिन शख़्सनि में कुझु कुझु हूंदी अहिड़ी जी दिमाहीत इहा आहे जेको चोथों मसइलो आहे अलाह आज़म खे काइनात में इंसानी मख़लूकात में रायब करणु ऐं हुकूमत खे जारी करणु अल ख़ुदा जी ख़ालकियत ख़ुदा जी आमरीयत जंहिं अलाह तबारत जो है कयूम जो जेको इस्म आहे हई बि मंज़िले आहे सूरत जे बि मंज़िले आहे मादे जी हे जहान मादे ऐं सूरत खां ठहियलु आहे मादे जो पैगाम कयूम जी तजली ते आहे ऐं सूरत जो त हईअ जी तजली ते आहे त मादे ऐं सूरत जो पैगाम अलाह ताला जी ॿिनि इस्मनि जे मथां रखियलु आहे इहे ॿई सिफ़तूं आहिनि अलाह उहो अलाह अला अलाह इलाहू जंहिंजी ख़ालकियत जंहिंजी आम्रियत ख़ालकियत में ख़ज़ा सां को शरीफ़ कोन्हे आंद्रियत में बि अलाह सां को शरीफ़ कोन्हे ख़ाल अलाह आमिर बि अलाह माण्हू सिर्फ़ु सम्झियो आहे कबर खे सजंदो पथर खे सजंदो झंडे ताबूत खे सजंदो हिन में शक अॻे इस्लामी दौलतूं हुयूं इन क़िस्म जे शिरक खां उहे रोकी विया वक़्त जा मुफ़सरीन खे इहो मौको मिलियो मिलियो अहिड़े क़िस्म जे शिरक जी मुखालत कनि हुतनि जी पूॼा वग़ैरह दौलतूं इस्लामी हुयूं तंहिं करे ॿिए क़िस्म जो शिरक घटि नज़र ईंदो उहा अलाह अलाह जी अमर अलाह अमर हामियत माना हुकुम अलाह ताला जो कंहिंखे जो कोन्हे दौलत इस्लामिन में दीन जी ख़िदमत थी उलमा जी ख़िदमत थी मदरसा हुया तालीम हुई तंहिं करे हुननि शिरक जो हिकिड़ो पालू जॾहिं ॾिठो त उन ते हुननि किताब लिखिया अॼु ताईं उलमा इन क़िस्म जे पुठियां हलाया मगर हर शाह वञी मुगलनि जो सवाल ॾिठो उन ते लिखियो हर मोलो बि त न सिंधी अंग्रेज़नि जे दौरे हुकूमत में हिकिड़ो शख़्स पैदा थियो जंहिंखे अलाह तबारताल ईमान जी दौलत नसीब कई ऐं हज़रत हाफ़िज़ हाफ़िज़ा रहमत वटि उन्हनि ईमान जी नेमत नसीब हासिलु कई ऐं उन्हनि वटि हुन तरबियत पाती पंहिंजे सिलसिले कादरीअ जे लाइ चवंदो त मां फकीर आहियां चवंदो मां सिलसिले कादरी जो फकीर आहियां चवंदो त मां बेवन सां हल वें पाण खे नथो थिए इन शख़्स उहो गौ कयो पर मुस्लमाननि ते अलाह ताला जी नेमत आहे नेमत जो कदुरु घटि थींदो आहे मां कुफर जे घर में जाओसि मूंखे इस्लाम ॾिजो इस्लाम कुफर जे मुक़ाबले में छा थो ॾिए तव्हांखे उहा शइ बचपन खां मिलियल आहे तव्हांखे कदुरु न आहे असांखे इस्लाम जो ख़बर आहे ऐं हई ऐं कयूम जे जो जेको इहो तस्वीर पियो अथनि इहो मां पाण खां सूरत जे आहे मादे जे आहे मतिलबु त काइनात जो तालुक ताला जे आहे हिकिड़ो वजूद जी दौलत आहे बका जी बका जो तालुक़ु अहिड़ी कंहिंजी तिबाहत हिननि ॾिठी जंहिंमें शिरक हुयो शिरक आमरी अलाह जे अमर شرک शिरक माना गैर जो हुकुम मुल्क में हलाइणु ऐं उनखे गैर जे हुकुम खे ॿियनि जो तस्लीम करणु हलाईंदड़ मुशिर्फ़ तस्लीम कंदड़ मु सिर्फ़ अंग्रेज़नि इन शिरक खे हिन मुल्क में जारी कयोऔ पंहिंजे तफ़सील ऐं तालीम जे तरीक़े ते हुया उहा पुराणी तालीम तंहिं करे जिते वञिबो जिते बस्ती हाल ॻाल्हि हूंदी त बुतनि खे था पूजनि झंडे ताबूत खे था पूजनि ग़ैर नज़रनि इहो माण्हू ख़ुदि हासिल पंहिंजे कंहिं मुसीबत में अची ॾिसे थो त मुंहिंजो कमु नथो थिए पोइ झंडे जी पूॼा थो करे ताबूत जी पूॼा थो करे कमर ते थो पासे हुन ते पर्दो चढ़ाए इहो मजबूर माण्हू आहे रब ताला जे हेतिरा ई हे ऐं तालीम ऐं जो हुनखे कोन थी जहालत जे बुनियाद ते अहिड़े क़िस्म जा करगो ॻाल्हाए अहिड़ा किरदारु करे थो मगर नख हिन में शख़्सी आहे दर में शख़्सी शख़्सी ऐं नख शख़्सी दर इस्लाम में इन जो बचाव आहे शख़्स में पर जेको क़ौमी या या बैन आहे आहे नफ़ो सो हिकिड़ो शख़्स आहे मुल्क ते हाकिम बणिजी अलाह जो कानून नथो हलाए ॿियनि माण्हुनि खे उन कानून जे हलाइण लाइ मजबूर थो करे माण्हू हुन सां मेम्बर गॾिजी कमु कनि था इजतमारीअतनि अण सां हिते पैदा थी थी जंहिंखे अॼोकी इस्तलाह में पार्लिमानी हुकूमत जा पार्लीमेंट कोर्ट थियो आहे जमीयत इजमाह माना पार्लीमेंट पार्लीमेंट कोर्ट इन जे लाइ इहो ख़बर आहिनि त जीअं ॿिया माण्हू जेके न सम्झनि इजिमाहियत जी अहमियत जंहिंखे पार्लीमेंट चइबो त हुननि जी पीड़ा जी आहे इतलाह हिकदमि सम्झ में तॾहिं इहो ख़बर आहे त पोइ अहिड़ा माण्हू जेकॾहिं हूंदा जिन खे ख़ुदा जी आमनीअत जो अहसासु कोन्हे ऐं मुल्क में अलाह ताला जो कानून न पर रह जो कानून हलाइनि था इहे पाण बि मुशरफ़ आहिनि माण्हुनि खे बि मुशरफ़ ख़बर आहिनि अहिड़ी नाशा इतिमाहीत जिन में तकवा कान्हे जिन में तहारत कान्हे जिन में तमाहत कान्हे जिन में इख़बाक न आहे त अलाह वरी नज़ुर्बा ते लॻो ऐं अलाह तबारता उन्हनि खां बेज़ार आहियो सहारत जो नूर सखाफ़त जो ऐं अदालत जो इहे ताज़ूती कूअ हुननि खे कढनि थी यूरोप ताज़ूती तूं अदाकत आई हर मुल्क जे माण्हुनि खे इन नूर खां कॾहिं परे ज़ुर्मात में थो आणे अलाह ताला जी विलायत ऐं दोस्ती खणी माण्हू महरूम आहे हिकिड़ो शख़्स शिर्क तव्हांखे ॿुधायो पहिरियों जेको आहे ॿियो शिर्क इहो आहे जो सारे मुल्क ते हिकिड़ो कानून गैर जो मुसलत कजे सारे माण्हुनि खे गॾाए गैर गैराह जो सॼो कराइणो आहे अमेरिका जो सॼो रूस जो सॼो चीन जो सॼो हिकिड़ो माण्हू कबर जो सॼो थो करे बुत पथर जो सजो थो करे जिन मां नफ़ो यकीनी कोन्हे महरूम नफ़ो आहे हिते हुननि खे हिन नफ़े जो यकीन थो थिए त असांखे फ़र्क़ु कोन्हे सम्झ में पर ज़ाहिर में तंहिं करे सभु माण्हू चुकी था पवंदो गैर आहिनि इमाम कुफर जो इन्हनि माण्हुनि खे चइबो आहे जेके कानून घर आहिनि हेॾे त इमाम कुफर जो आहे कोन सलाम

इहो मज़मून आहे हिन वक़्तु में जेका ख़िलाफ़तु आहे उहो आहे उनमें चंद इस्ता बि ॻाल्हियूं वॾनि हिकिड़ेदार सां टकर इब्राहिम सां मुक़ाबिलो आहे अहिड़ी तरह सां अॻिते पंहिंजे यकीन ऐं सुभात जे लाइ हिकिड़ो सुवाल आहे वरी इहा इज्तिमाही फीस बि लाइ इमदाद खां सवाइ न हली सघंदी आहे तंहिं करे वरी इमदाद जेको आहे सोचे थो फीस बि लाइ तव्हां कमु करियो ऐं इजमाहीत कयो पंहिंजे माली ताक़त खे गॾु करियो इहा तव्हांजे लाइ फीस आहे मसला इहे सभिनी क़िस्म जा माण्हू आहिनि जिन खे अलाह ताला हेॾो वाइदो थो करे ऐं हेॾे इमदाद जो वरी तव्हांखे जवाब में जेको मूंखे ख़र्च करण खां बाद जेको जुमिलो अलाह ताला फरमायो आहे रोज़ में अचो इन कनि था जेके ख़र्च कयो त जेकॾहिं नथा लाहिनि थोरे खे अधीअ खे इहसान नथा चंद ऐं ख़ैरात ॾेई नथा तव्हां पेनू आहियो दलील आहियो दर दर ते तव्हांजा ज़ाती रहनि अहिड़े मुकनि था शख़्सनि खे अहिड़े क़िस्म जी क़ौमूं था लॻाइनि अलाहनि था अहिड़ो अहसान ई न कर जंहिंखे को कसीर थिए न त पोइ हिन फ़ैसिलो थींदो हिनजा अलाह फरमाए थो त अहिड़ा माण्हू ख़र्चु कंदा पंहिंजे ख़र्च खे ख़राब नथा कनि अजर आहे अहिड़े क़िस्म जी जॾहिं जमा पैदा थिए تو तमामु वॾी आहे हुनजी अलॻि तारीफ़ थो करे पर मां थो चाहिया माण्हू छा भई असां बि कोन من हाज़िरी न वञनि जिन ते सबक़त मिलियल आहे हिकिड़नि खे सबक़त मिलियल आहे हिजरत जे करे ॿियनि खे सबक़त मिलियल आहे नुसरत जे करे हिजरत ऐं नुसरत इस्लाम में शयूं हज़ूर सिंध जे प्रोग्राम में जेके ताम कंदड़ हूंदा या मुहाजरीन हूंदा या ख़ासि जिन हिजरत जी माना हिकिड़ी आम माना बि ख़ासि ख़ासि माना इहा आहे त हुननि छॾियो पंहिंजे मुल्क खे तर्क अवतान जो कयूं ताईद में हर हिजरत थो चइजे इहे शख़्स अहिड़ा बि हुया इहा हिजरत बि हुननि में हुई ऐं उनसां नुसरत करण वारा माण्हू अहिड़नि माण्हुनि जी नुसरत तमामु ज़रूरी आहे नुसरत इहा आहे महाजर जी जो जेके हुन शयूं छॾियूं आहिनि त असांखे छॾियो करियूं इहो माण्हू दीन जो अंसार आहे अंसार में दाख़िल आहे जेको हिकिड़ो दीन जो कमु करे थो ॿियो नकीर न करे एतिराज़ न करे छॾे त भली कमु करे वॾी में वॾी नुसरत इहा आहे जो हुनजे आदो न अचिजे अंसार महाजरनि जे दीन जी ख़िदमत कई ख़ासि ख़िदमत इहा आहे त उन्हनि खे पंहिंजे माल में शरीफ़ कयूं जायुनि में शरीफ़ कयूं इमदाद कयूं ऐं आम नुसरत इहा आहे त उन्हनि जे आदो न आया आदो न आया पोइ तव्हां सबर कयो हिन मामले ते हक हथी जेसिताईं तव्हां मूंसां मिलो हाउसा पंहिंजो करे मां ख़बर नालो थी वियो अलाह ताला कराए थो इहा जमात हिकिड़ी हिजरत वारी बि नुसरत वारी इन्हनि शख़्सनि जे लाइ अलाह ताला जे तरफ़ां टे लख मथा मिलनि हिन आम जा अलाह ताला जी अदासरी امتحان دردی میں فنجر دردی میں امتحان میں پاتہ اور اے الذین امتحن اللہ و قول الحمدللہ تقوا یہ مان جو امتحان میں پاتہ امتحانات کا وجہ تقوا ہے اے رب تعالی امتحان ورتو وہ فرمائی یہ بات کہ بات کہ پاسنے والے دردی لہنم ورزوں غدل اللہ لو عدل جنات تجر من دادلہ हाणे सुवाल आहे अहिड़ी जमात बि पैदा थी सघे थी इहा शइ लाज़मी जमात हुजे छो त क़रानत ताईं किताब आहे हिन जो दोस्त न सिर्फ़ु दुनिया में पर जनत ऐं दोस्त आहे क़ुर रोकियो आहे जनम में जान मिली हदीस साबित थी करे ॻाल्हि थी कानून क़ुर कानून जहनम में पिया न सिर्फ़ु हिते जन्नत में जहनम में जिते किथे जहनम में जॾहिं कानून आहे जन्नत में कोन जो कानून आहे दर्जा कनि था साॻा कानून ॿुधाए थो हिन क़िस्म जा माण्हू जन्नत में इहो कानून आहे पोइ उहा टी जमात हिकिड़ी हुजे उहा कहिड़ी वस रखे हिननि त हिजरत कई हिननि उन्हनि जी नुसरत कई इहो हिकिड़ो वक़्तु असां सां लुकोसीं हुन वक़्तु गुज़रण खां बाद ला हिजरत बादरतान खां बाद हिजरत कान्हे तॾहिं महिल ला नुसरत मां लफ़ ईअं थी पियो छो त हिजरत न आहे त नुसरत न आहे हाणे जमात टी कान पैदा थिए अलाह ताला तूं न इंसान इन्हनि जा काबिल थियनि त पोइ हिजरत जे मसइले खे तस्लीम कनि नुसरत जे मसइले खे तस्लीम कनि ज़रूरत पवे त इन्हनि वांगुरु ज़रूरत पए त इन्हनि वांगुरु जी नुसरत कनि इहा जेकी टे इनाम मुमल ते नतीजो आहे अमल असली हुजे या फराई हुजे नतीजो साबुण उहा ग़लति टे इनाम अहिड़ी तरह जेको शख़्स हिननि जी मुखाल कंदो मुखाल वारनि जे लाइ